адже я попросив тебе чекати. Хіба ти не розумієш, що вседержитель недаремно позбавив мене спокою? Чому ти втекла? Я не тікала, байдуже знизала плечима Галина. Я просто пішла. Мені обрид цей готель люкс, де мене ображають щохвилини. Хто? Слина аж закипіла на губах генерала. Фельдфебель Біркенбауер. Він обшукав мене, наказав роздягтися. Генерал од несподіванки вирячив очі, опустився на стільця, благенькі ніжки рипнули під вагою його великого тіла. Так, от як тебе поважають. Від обурення генерал не міг вимовити спочатку жодного слова, тільки в горлі його щось булькотіло. О, прокляття! Метінелі театрально звів руки догори. Муки пекла здадуться йому легкою прогулянкою. Недалі як завтра він опиниться на передовій. Чому? Адже він тільки виконував наказ, знущалася Галина. Ти захищаєш його? Я не можу ні захищати, ні звинувачувати його. Він просто виконував наказ, очевидно. Ваш наказ. Клянусь Богом, я нічого не знав. Можливо, від того нічого не змінюється. Він навіть не ваш підлеглий, фельдфебель Біркенбауер. Нічого ви йому не зможете зробити. Він німець, а ви тільки італієць. Це він буде вам наказувати. Фельдфебель. Замовкни, як ти смієш? Смію. Мені наплювати на вас, на фельдфебеля Біркенбауера, на штандартенфюрера Шпрингера, на вас усіх разом узятих. Я вільна людина і маю право йти куди захочу, наприклад, до себе додому. Це твій дім? Ти тут живеш? здивовано озирнувся Матінеллі. Так, я тут живу. А це хто? Іван Журба. Хто він що робить? Хіба ти не бачиш, що він інвалід? Інваліди теж хочуть їсти. Хто його утримує? На чиї кошти живе? На твої гроші? Ні, пане генерал, втрутився Іван. Я вирощую тютюн і торгую на базарі махоркою. А ви хто така? Генерал тепер узявся з Раїсу. Я вже десь вас бачив. Ага, це ж буфетниця з нашого готелю. Чому вона тут? Як ви тут опинились? Це мій будинок, сказала Раїса. Ви подруги? Дуже дивно. Ми більше, ніж подруги. Я рідна тітка Галини. Тітка? Дивно, дуже дивно. Вам дивно? вигукнула Галина, і Іванові подумалося, що такою гарною він її ще ніколи в житті не бачив. Лють аж запалала в очах і виповнилися вони спопиляючим вогнем. Вам дивно, що у мене є своя кімната, що я не бездомна собака, що у мене є друзі й родичі? Це вам здалося дивним? Як ти смієш так розмовляти? Я генерал. Чи й невелике цабе? глузувала Галина. Генерал, над знайомою якого знущається фельдфебель. Геть звідси. Що? аж поточився Матінеллі, не вірячи власним вухам. За зухвалість, мабуть, слід було б запроторити тебе до в'язниці. Я кінець кінцем так і зроблю. На Галину ця погроза не справила ніякого враження. Обличчя Матінеллі пересмикнулося. Може, Галина і справді має рацію? Може, він, понадіявшись на своє право переможця, про щось забув, не подумав? Він розумів, у яке дурне становище сам себе поставив, повівши розмову в такому тоні. Вона б годилася десь у Неаполі, де на лайку, власне кажучи, ніхто не звертає уваги. Вона ніби приправа у смачній страві. А тут, у чужій країні, її сприймають зовсім інакше. Але як заспокоїти Галину? О, жінки, тихо простогнав він. Хто це сказав? Данте? Те, що ви подумали, сказав Шекспір, приходячи на допомогу, мовив Іван. Гаразд. Матінелі пройшовся по кімнаті. Здивувався, як це він міг припуститися такого тону розмови і пережити тут, у Старогорську, де він, командир, мало не цар і Бог, таку чисто неаполітанську сцену. І сказав Галині. Я чекаю тебе сьогодні о восьмій годині. У мене нема годинника. Я тобі подарую. У вас не буде такої нагоди. Матінелі сказав підкреслено твердо. Ти прийдеш сьогодні в готель о восьмій годині вечора. Галина весело засміялась. Навіть коли б я була вашою дружиною то й тоді не дозволила б так попихати мною. Він подивився на Галину, на мить уявив її у білому вінчальному платці і аж очі примружив від захоплення. Навіть в уяві це виглядало.